Tractatus unde trigesimus, item alius de natale domini. Excedit quidem dilectissimi, multumque super eminet, humani et loquii facultatem, divini operis magnitudum, et inde oritur difficultas fandi unde ad est ratio non tacendi quia in iesu christo filio dei non solum ad divinam essentiam sed etiam ad humanam spectat naturam quod dictum est per prophetam generationem eius quis enarabit utramque enim substantiam in unam convenisse personam nisi fides credat sermonon explicat et ideo nunquam materia deficit laudis quia nunquam sufficit copia laudatoris gaudeamus igitur quod ad eloquendum tante misericordiae sacramentum impares sumus cum solutis nostrae altitudinem promere non valemus, sensiamus nobis bonum esse, quod vincimor. Nemo enim ad cognitionem veritatis magis propinquat, quam qui intelligit in rebus divinis etiam si multum proficiat semper sibi super esse quod querat nam qui se ad quod tendit pervenisse presumit non quesita reper it sed in inquisitione defecit ne autem infirmitatis nostre perturbemur angustiis evangelice nos et profetice adjuvant voces quibus ita accendimur et docemur ut nobis nativitatem domini qua verbum caro factum est non tam praeteritam recolere quam presentem videamur in speciere quod enim pastoribus progregum suorum custodia vigilantibus angelus nunciavit et iam nostrum implevit auditum ned ideo dominicis ovibus presumus quia verba divinitus edita cordis aure servamus tamquam et in hodierna festivitate dicatur evangelizo vobis gaudium magnum quod erit omni populo quia natus est vobis hodie salvator qui est Christus Dominus in civitate David cuius predicationes sumitati exultatio innumerabilium iungitur angelorum ut excelentius fieret testimonium cui militiae celestis multitudo concineret in honorem Dei una benedictione dicensium Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bone voluntatis. Dei ergo gloria est ex matre virgine Christi nascentis infantia. Et reparatio humani generis merito in laudem sui refertur autores quiam et ipsi beate mariae missus ad deo gabriel angelus dixerat spiritus sanctus superveniat in te et virtus altissimi ovum rabit tibi idioque et quod nascetur ex te sanctum vocabitur filius Dei. In terra autem illa pax conditur, quae homines bone efficit voluntatis. Quo enim spiritu, de intemerate matris visceribus nascitur Christus, hoc, de sancte ecclesiae utero renascitur Christianus, cui vera pax est a Dei voluntate non dividi, et his solis, quae Deus diligit, delectari. Natalem igitur delectissimi, diem domini celebrantes qui ex omnibus praeteritorum temporum diebus electus est licet dispensatio actionum corporalium sicut eterno concilio fuerat preordinata transierit totaque redemptoris humilitas in gloriam paterne majestatis evectus sit ut in nomine iesu omne genu flectator celestium terrestium et infernorum et omnes lingua confiteatur coniam iesus in gloria est dei patris in de tamen ipsum partum salutifere virginis adoramus et illam verbi et carnes indissolubilem copulam non minus suscipimus in praesepe iacentem quam in trono paterne altitudinis concedentem mutabilis enim deitas quam vis intra semeripsa et claritatem suam et potentiam contineret non ideo tamen non erat concerta nascenti quia humano aspectui non patebat, ut per veri homines inusitata primordia ille agnosceretur genitus, qui regis David et Dominus esset e filius, ipse in prophetico profetico spiritu canet, dixit Dominus Domino meo, sede ad extris meis quo testimonio sicut evangelium refert confutata est impietas judeorum nam cum Iesu interrogante judeos cuius filium dicerent Christum respondissent David CONFESTIM dominus cecitatem e orum argoens aet. Quomodo ergo David in spiritu vocat eum dominum, dicens dixit dominus domino meo sede ad extus meis. Interclusistis Judei intelligentiae viam dum solam naturam carnes aspicitis tota vos veritatis luce privastis expectantes enim secundum vestre persuasiones fabulosa figmenta David filium de sola stirpe corporea dum spem vestram in homine tantum constituistis deum dei filium repulistis ut quod nobis profiteri gloriosum est vobis prodesse non possit nam et nos interrogati cuius sed filius Christus voce apostoli confitemur quod factus est ex semine David secundum carnem. Et de ipso initio evangelice predicationes instruimur legendes liber generationes Iesu Christi fili David sed ideo a vestra impietate discernimur quia quem ex progenie david hominem novimus natum eundem secundum quod verbum caro factum est deum deo patri credimus coeternum. Unde si teneres, O Israel, tui nomines dignitatem, et propheticas denunciationes non obcecato corde percurreres, Isaias tibi evangelicam panderet veritatem. Et non surdus audires divina inspiratione dicentem, ecce virgo in utero accipiet et pari et filium et vocabunt nomen eos Emmanuel, quod est interpretatum nobiscum Deus quem si in tanta proprietate sacri nominis non videbas in davidica saltem voce didicises ne contra testificationem novi et veteris testamenti Iesum Christum David filium denegares quem David dominum non fateris. Qua propter dilectissimi? Quoniam per inefabilem gratiam Dei, ecclesia fidelium gentium consecuta est quod carnalium iudeorum synagoga non meruit dicente David notum fece Dominus salutare suum in conspectu gentium revelave justitiam suam et Isaias militer predicante populos qui sedebat in tenebres lucem vidit magnam qui habitabant in regione umbre mortis lux orta est eis et iterum gentes quae te non overunt in vocabunt te, et populi qui te ne ad te confugient, exultemus in die salutis nostre, et per novum testamentum in consortium eus assumpti, cui a patre dicitur per profetam, Filius meus est tu ego hodie genuite, postula a me adavo tibi gentes hereditatem tuam et possessionem tuam terminos terre, In adoptantis nos misericordia gloriemur, quiam sic ut apostolos aet non acceptis spiritum servitutis iterum in timore sed acceptis spiritum adoptionis filiorum in quo clamamus abba pater dignum est enim atque conveniens ut testantis patris voluntas ab adoptivis filius impleator et dicente apostolo si compatimur et conglorificabimur sint humilitatis Christi comparticipes qui sunt futuri gloriae coheredes honoretur in infantia sua dominus nec ad deitatis referantur in iuriam exordia et, et incrementa corpoream quoniam naturae incommutabili nec adidit aliquid natura nostra nec minuit sed qui in similitudinem carnes peccati dignatus est hominibus esse conformis in unitate deitatis patri permanent equalis cum quo et cum spiritu sancto vivit et regnat in saecula saeculorum amen